La son radioi ticlis la serviston visace, livecicis, cae comensis laute pripensi la situacion. Cara mastro, ni agos plei bone, se ni tui nun matene survoidjos. La tutan nocton mi soncis pri la executitoi. Mi pensas, che ni ne estas securae citie. Ni ec iru, ne diru adiau, cae for idju el la urbo. Hodiau nocte, diris Pelopso, mi vidis Hippodamon. Si estas bela, cae mal gioia. Mi iros al regio oinomaos, cae petos et zinigishin. mivet concursos cun li kaj devos gaini la concurson. Mi liberigos hipodamon de sia malgioio, kaj cun sci forlasos la landon, porce la oracolo ne plenumigiu. Mi ne desiras che la regio mortu. Cial la dioi coleras pri ni? Lamentis la servisto. Che ili al vi, mastro, flustris tian penson. Li saltis supren de la cusceio, cae forcuris trovi la oldulon, porche Pelopso resignu pri la plano. Bane. Pelopso decidigis. La suno ciaro jus comencis grimpi supren sur sia ciela vojo cae iam staris la filo de Tantalo antau la regio Oinomaos. Tiu auscultis Pelopson, cae char placis la iuna alte crescinta curagia iunulo al li, li consilis che li resignu. Sed Pelopson e concedis. Iela unua foio oino maoson afflictis el acetis ian vivon per la vivo de iuna fremdulo. Se vi ne volas havi alie, pretiguvin. vin. Finis oino la interparoladon. Morgau ni concursos. En la halo de la palazzo Pelopso equidis hippodamon dum la taglumo si shines al li ec pli bela, ol en la luno lumo. Si rigardis lin malgaie, cae tui vualigis sian visagion. Ancau al si placis la iuna fremdulo. Tiel, kiel gistiam neniu el siai et zigiai aspirintoi. La servisto atendis antaŭ la palaco. Apenaŭ li eksciis, ke ilia mastro je la sekva tago vet concursos, li comencis lamenti, quasau jam estus morta. Ancau Pelopso mem dubis pri venco. La cevaloi, per ciui maos veturigis la charon, estis donatso de la milita dio Areso. Ili u venkeblis per cevaloi el surterai staloi. Plena de timemo, Pelopso iris alla la bordo de la rivero, quiu torrentas alla la maro. Tieli alvocis la dion Posidono, cae petis lin pri helpo li petegis lin tium pasie, che la dio reagis. La rivero bruis, ciel storma vento, cae el la cirlatai ondoi aperis flugelitai henantai cevaloi, cae de iliai hufoi saltis faireroi. Ili tiris facilan charon, ciu briletis ciel shaumo sur la ondocrestoi. Pelopso miris. Dankis Posidonon, cae promessis alali valoregan offeron. En la nova ciaro li ruligis je la sekva tago per la necutima iungita cevalaro alla la regio Oinomaus. Tiu jam equidis sien antaulon. Jam de malproxime li ecconis la cevaloin de Posidono, kaj pro excitiĝo li forgesis sian oferon, kiun li aliokaze antaŭ la starto kutime ofertis. Li ne cedis al Pelopso tiom grandan antaŭecon, kiom Alties anta uloj. Li saltis nepacience sur la Charon, kaj komencis persecutilin. La ĉaro kun la jungitaj ĉevaloj de Pelopso quasau flugis antauen, cae nur polvonuboi montris, cie Pelopso veturis. Antau la oculoi de Pelopso svebis la malcioia bildo de Hippodamo, cae la desiro el acetis sin de sia cor afflicto pelis lin plicae pli rapide ala la celo. Postli rapidegis la ciaro de la regio per cevaloi Tiui estis pli rapidae ol la nordo vento. La regio havis sian propran morton ant aula oculoi, cais ciis, che li povos evitigin nur tiu case, se li atingos pelopson ant aula celo. Tial li pelis la cevaloin per sia tuta forto la distanzo inter amba ucciaroi mal pliigis. Cai en la regio crescis la espero, cai en pelopso la mal espero. Iam pelopso estis tute proxima al la celo, ciam la regio prescau atingis lin, cai levis la manon cun la lanzo sed en tiu momento cun pusigis rado de la regia ciaro cun stono cae disigis. La ciaro clinigis cae renversigis. La regio falis per la capo sur stonon cae lia capo estis fracassita. Li mortis giuste en tiu momento, ciam Pelopso passis la celon. Pelopso revenis kiel venkinto al Pisa. Cun gioio acceptis lin la fidela servisto, cae la popolo salutis lin kiel novan region. Pelopso solene entombigis la cadavron de oinomaos cae ge etzigis cun hipodamo. Li farigis fama regio. La duon insulo sur quiu li gainis la vet concurson contra la regio Oinomaos, estis nomata la uli. Gi nomigas Peloponeso. En la urbo Olimpio li encondukis por memoro prisia sia venco la famain olimpiain ludoin. Sed felicia Pelopsone estis. Post la successa vet concurso li ecquerelis cun mirtilo servisto de oinomaos. Se ne estus mi, criis mirtilo, via capo ciel la decquara estus picita sur palisson antau la palazzo. Mi malfirmigis radonabon la charu de oinomaos, tial renversigis la regio, cae fracassigis cae vi pagu nun por tio recompenson. Indignite pri tio, che mirtilo fanfaronas pri sia murdo, cae postulas ec pagon por tio, li jetis la malfidelan serviston de roco en la maron. Mortante, mirtilo malbenis pelopson. Cai tiel la sen felicia idaro de tantalo, estis trafita de nova damno.